Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ այսօր ծրագրում խնոցու Արցախյան փառատոն Շուշիի շրջանի հին շենգյուղում։ Ինչպես Լեռնան Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը Շուշիի շրջանի հին շենգյուղում առաջին անգամ կազմակերպել է խնոցու Արցախյան փառատոն։ Շուշիի գողտրիկ բնության գրկում օրը խայտամղետ էր։ Այստեղ հողի տերն է հմուտ եւ արհեստավարժ Արցախցին, ով իր արդար աշխատանքով հաց է վաստակելու վաստակում, հող մշակելու մշակում, անասուններ պահում եւ նրանցից ստացած կատներ մշակում։ Խնոցու հարման գործընթացը շատերին է հայտնի, առավել ավակ սերնդին, իսկ այն նոր սերունդը կարծես հեռանում է արմատներից։ Թերևս միայն տատի ու պապի պատմածով կարող է պատկերացնել, թե ինչ է խնոցին, խնոցու թանն ու անարատ կարաքը։ Մինչդեռ Արցախցին խնոցու հարման գործում հմուտ վարպետ է, հաճախ էլ խնոցի է հարել երկելով։ Խնեց է, հրեց է, եղապարտ կստվեց է, թանավտոնը սփհեց է։ Ասել է, թե փայտից պատրաստած այդ փոքրիկ գործիքը կարող է եւ ընտանիք կերակրել, եւ ընտանիքի տարբեր հոգսերը հոգալ։ Հենց նման փառատոնների շնորհիվ է, որ անցյալը ներկա է դառնում։ Փառատոնին ներկա էին Շուշիի շրջանի տարբեր գյուղերից կատնարտադրությամբ զբաղվող ֆերմերներ, հողի աշխատավորներ։ Ամեն ինչ հոգեհարազատ է մեզ եւ խնոցու հարմամ մեղեդին երկ է դառնում կարծես։ Ահա թե ինչու հաղորդավարը ներկաններին Արցախյան գողտրիկ հողի նրա հրաշալեքների մասին հենց Արցախյան յուրահատուկ բարբարով ներկայացրեց։ Ես ազիզորը նորոն ստի հվակվալը, մի տսեք է, սարերնելը նորխացավ, ձերերնելը նորխացավ, հող ներակը, Արամ հերակ դիրեկտորնա։ Փող ներակս։ Եղավ մղրավ օրլծնե։ Երնակսկե ժողովրդի լուղջին արքտա։ Այմ ադատ սիրող, ադատ պահող, այմ ավանդապար ժողովուրդ։ Փող լույսը ծլլած զերա։ Թող աստուց մծան կուտիր սաղեցի օրտնե։ Հու գիտա գիտա վեճ։ Մուք լավն գիտում Ղարաբաղեն ուժշտղանա։ Ող ես ողանա։ Լոխես վղան դուս եկածանա։ Հիմա պա շիրակտեք երաժանակերա։ Կեսորեն մատնա պրտուշակերա։ Իր գնե կատնա պրտուշակերա։ Դրա հտել հայրի ցունտարը ապրալա։ Էզմը քվտեցի, էզմը քվատում։ Իմ այա Ոյ ոյ ոյ վեր գիտա քիշկն է գայլան մի լուսնինգյա։ Ինձ ամեն ինչ սվացվալա։ Թակատնան հունցուն մածուն մերում ունցուն պաներ սարքում, ունցուն խնեց է հարում, ունցուն չյուրական սարքում։ Իսկ եղնող մի մին իմ թուրներից իմ սվրցրան, հանցում է յուրակել այ արտորնան, յուրանց թուրներին սվրցին, հանցու ասես թե մեր այդ ադապնեն մող պաշպանվեք։ Մի դեսա եկիք պիտիստի, աստվածոս պայելի, տասեք ինչ թորներ ունի մե եղը թաթավ։ Այս կվեշտ այս այ անդասը տամնացած աղջիկին է մարդու գտա։ Տասը Ես ուժացա։ Եկի տեսեք ինչ էր մեզ ուրցրա։ Ես զմատ ընքան տեսայի պրեցելալա ջավահի վերեցեցի։ Հանցրեք այու խայտարակ չայնիկ։ Մի մի նսեցի ժողովուրդը ստանը։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը գեղեցիկ համերգային ծրագիր էր պատրաստել, որտեղ արտասանություններով եւ երգերով գովերգվում է աշխատանքը։ Ինքդ է, տորնը միշտ պետքա։ Ղունաղը ըստ տեղ կթունի։ Ձեր հարգանքա հղեկնի։ Մեր պապերից եկած խոսքա վեր ղոնաղը ըստ ձեննա։ Ամեն ղոնաղ հազար օրտնանք, ամեն օրտնանք կյանքի տորնա։ Էրուշա հիշենի օթը, ծոչիրի համնո հոտը, չոր սանգունի կանաշ խոտը, խոտը ռածող կվեն հոտը։ Հիշենեն հղեն սրտավսա, ազիզ յարը ստվարածա, տավարը կշումա տանում, ղաշանգյարին մորանում։ Այ տղա, տվարած տղա, ախ զորալ ճարած տղա, մածում բերին ծործորթան, երջունի։ Ախ, հուրի, հուրի, լույզվանեք, դուս կյաստորնը, գյուտ ես անեք, կնեցի վաղտին կհարի, ելն էլ վաղտին կհելի։ ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը գտնում է, որ նման փառատոններ պիտի հաջախակի կազմակերպել։ Ինչպես հայտարարել էինք, մշակույթի երիտասարդ ծանրացերի նախարարությունը իրականացնում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման եւ հանրահրճակման ծրագիր եւ սա այդ ծրագրի շրջանակներում հերթական փառատոնն է։ Խնոցու արման գործընթացն է ամբողջ ներկայացվել եւ այն ամեն ինչ որ պատրաստվում է գաթից, սա մեր ավանդույթների վերականգնման, մեր ինքնության նաեւ վերահաստատման, նոր ծերուններին փոխանցման եւս մեկ կարևոր միջոցառում է, որը նույնպես ևս պիտի դառնա ավանդական եւ ամեն տարի պիտի արվի։ Ինչու հինշենում, որովհետեւ ինչպես գիտեք, Բերթաձորը շատ առանձնահատուկ է այստեղ։ Յուրաքանչյուր փառատոնի համար տեղը ընտրվում է հաշվի առնելով նաեւ տարածքի առանձնահատկությունները եւ քանի որ այս տարածքում Բերթաձորում զարգացած անասնապահությունը, այս ավանդույթները նույնպես այստեղ են ավելի շատ պահպանված եւ դուք տեսնում եք ընդամենը 6 խնոցի ենք կարողացել գտնել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ կամած կամած անհետանում է մեր կենցաղից եւ ընդհանրապես մեր կյանքից այդ ավանդական իրերը, այդ խոհանոցի, մեր կենցաղի ավանդական պարագանները եւ սա ստիպել է որպեսի մարդիկ անեն իրենց խնոցիները, մաքրեն փոշուց եւ նորից գործի գցեն եւ ինչքան երեխաներ կային, ինչքան երիտասարդներ կային, նրանք այս ամենը տեսնում են եւ բնականաբար արդեն ժառանգում են մեծերից։ Այս փառատոնը նաեւ հնարավորություն է տալիս վերհանելու տվյալ տարածքի, տվյալ համայնքի խնդիրները եւ նաեւ առիթ է դառնում, որ որպեսզի համայնքի համար նաև այլ աշխատանքներ կատարվեն զարգացման։ Կոնկրետ այս համայնքի համար ճանապարհը բարեկարգվեց այս փառատոնի առիթով եւ կարծում եմ սա արդեն արդյունք է այս ճգնախ վայրում, այս գեղատեսիլ բնության գրկում, այսպիսի գեղեցիկ գյուղ, բայց ցավոք բնակչությունը գնալով քչանում է, որովհետեւ անցուդարձ չկա, որովհետեւ կտրված է, ճանապարհից հեռու է եւ մարդիկ չեն գնում գալիս։ Իսկ սա առիթ է, որպեսզի նորից կյանք այստեղ աշխուժանա, նոր հետաքրքրություն առաջանա եւ համայնքը նաեւ գրավչություն ձեռք բերի եւ նաեւ վստահ եմ, որ այսօր այստեղ ներկանների եթե ոչ ավելի շատ, ապա 90% առաջին անգամ է այս գյուղում։ Սա եւս արդյունք իհարկե սա նշանակում է նաև ներքին զբոսաշրջություն մենք մենք խթանում, նաև ճանաչելի ենք դարձնում Արցախը հենց արցախցիներին առաջին հերթին։ Իհարկե արդեն սա ավանդական է դառնում եւ կարծում եմ բոլորդ էլ տեսնում եք, որ արդեն պահանջված է եւ մարդիկ մեծ ուրախությամբ են արձագանքում եւ մասնակցում։ Իհարկե ցանկացողներ մասնակցելու ավելի շատ են, բայց բնականաբար մենք չենք կարող ամբողջ Ղարաբաղի բնակչությունը մի վայրում հավաքել եւ առիթ կստեղծենք տարբեր փառատոների մասնակցության, հաջորդը զբոսաշրջության վարչությունը պիտի իրականացնի թթի փառատոնը, իսկ արժևում դեռ նոր փառատոններ են, ինչի մասին մենք կտեղեկացնենք նախորդ Հինշենի բնագիչ Միքայել Պետրոսյանն իր խոսքում նշեց, որ փառատոնը դրական լիցքեր է հաղորդել եւ իրեն, եւ համագյուղացիներին։ Շատ լավ դպավորություն է, ուրախալի է նման փաստերը, որ մեր հին տրադիցիաները նորից ուզում ենք ուժի մեջ դինեն։ Իհարկե, ժողովրդի այս ուրախությունը իմ համար շատ ուրախալի է, որ ժողովուրդը իսկապես որպես տոնոր ընդունել։ Մենք էլ նույնպես ժողովրդի հետ ուրախանում ենք, մանավանդ մեր երկրի նախագահն էլ եկալ է իր աշխատակազմի հետ։ Բոլորիս հետ ուրախացան ենք այս տոնորը նշանանք որպես իսկական տոնոր։ Հանրապես մեր հին տրադիցիաները օգտագործելով մեր մատաղ սերնդին ցույց տալու համար ես շատ օրինակել եմ համարում, որովհետև մոռացության եք տա մեր հին տրադիցիաները, մեր հին սովորությունները, որովհետև մեր հինը միշտ էլ լավ ա եղել, միշտ։ Ժամանակակից էս վերջի բաները գյուղացուն կարծես թե ամեն ինչը մոռացության ա տալու։ Այսպիսի բաներ եթե շուտ-շուտ լինի, շարունակական լինի, ինձ թվում ա թա մեր սերունդն էլ կիմանա իրենց ապուպապերը ինչպես են ապրել, ինչով են ապրել։ Այսօր իհարկե ականատեսեք եղել մեր մատաղ սերունդը թեկուզ գյուղումա, չէ՞։ Իրանք տեղյակ չեն ես ինչա։ Եվ իրանց համար դա շատ թոմատա հետարքիր է եղել։ Եվ եթե իրանք տեսնեն, իմանան, ճանաչեն ու սկսեն իրանք էլ անել, ինձ թվում է Ղարաբաղ ծու համար շատ լավ կլինի։ Բարեկամներ դուք լսեցիք հաղորդում Խնոցու Արցախի ամփառատոն Շուշիի շրջանի Հինշեն գյուղում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։